Но денес ќе зборуваме за една тема Еве да прашам на почеток темата се базира на излез прва глава, значи можеме да отвориме во излез или прва Мојсева прва глава. Дали сте слушнале некој за следниве имења во Библијата? Ревидираниот превод ги вака ги толкува, значи имењата на овие две особи. Едната се вика шифра, значи баш шифра, а другата пуа. Сте слушнали некојаш? Значи, релативно непознати имења за нас, но тоа се две жени, две женски особи кои што одиграле многу голема улога. Ќе видиме каква улога <clears throat> одиграле и како резултат на нивното цврсто стоење на Божја страна, дошел и спасителот подосно, односно ја сочувале лозата, така можеме да кажеме. Да видиме што можеме да се поучиме од храброста на овие две жени. Значи во мојот превод во Константинов се под името Сепфора и Фуа. Значи, значи слично како, односно исто овде се толкува како жената на се Сепфора. Ново ревидирањеот се Шифра и Пуа. Но да почнеме да читаме од првиот стих во Излез, прва глава. Ова се имињата на Израелевите синови кои слегува со Јакова во Египет, секој со своето семејство. И сега ги реди оние 11 без Јосиф, оти Јосиф веќе во Египет, племиња, односно синови на Јаков, Рувим, Симеон, Леви, Јуда, Исахар, Заволон, Венјамин, Дан, Нефталим, Гад и Асир. И на многу места можеме да ги сретнеме, значи, нивните имења во Библијата. И вели, вкупно беа 70 души Јаковови потомци. И вели Јосиф веќе беше во Египет. Интересно, влегле 17 души во Египет. Колко излегле се сеќавате ли? Скоро 2 милиони тамо некаде да, од прилик. Кој просперитет го имал Божиот народ во Египет во една туја земја, пази. Каква улога одиграл Јосиф значи во сето тоа, односно Господ, неговата вера, во, во Господа. Секако. Еве да прочитаме още на едно место во Битие, значи предходната книга, во 46-та глава, 27 стих. Значи Битие 46-27 вели И кон тоа два Јосифови сина, кои му се родија во Египет, според тоа сите души на Јакововиот дом, кои се населија во Египет, беа 70. Че значи, вкупно со Јосиф, со неговите двајца сина. Да, 66, така пишува таму. Овде пишува 66 во погорните стихови, но вкупно со Јосифа, со неговите синови, со жените таму, вели 17. Во како и да е еден мал број. И иако Египет за нив е ќе стане земја на робството, сепак во овие моменти била земја на избавување, кај што а, те се избавиле. Така да, колко е убаво кога ќе се избавиш и ти, ама и целото твое семејство, сите твои, овде вели сите, сите се думи се души, сите синови на Јаков, цел, сите нивни семејства, комплет сите нашле закрила, нашле спас во Египет. Знаете, не било лесно, односно тие многу лесно пребродиле, ги пребродиле оние седум гладни години, но како ќе поминеле ако биле надвор од Египет, тоа е веќе друго прашање. Вели, понатаму, а само да прочитаме, еве, како за почеток, како за споредба, во излез 12 глава, значи 37 стих, колку тоа излегле, според податоците што ги дава Библијата, од Египет, кога излегуваат од Египет, после 400 години. Значи, да, 12 глава излез, 37 стих. Така израелците тргнаа од Рамзес кон Сокхот беа околу 600.000 пешаци, освен жените и децата. Често пат Библијата вака опишува бројка, како во, нели, во Евангелијата по Мате и другите Евангелија, кога се вели колку Исус нахранил луѓе, нели, вели таму на едно место 5000, без жените и децата. На друго, друго место 4000 без жените и децата. Овде 600.000 без жените и децата. Значи, сума сумарно, може би 2 милиони били. па може би и повеќе. А ако се по 10 деца, тој ќе стигнеме до многу поголем број. тоа како и да, еве нека се 2 милиона. Да, тогаш биле многу, многу детни, во ред, како и да е. Поездата е, каков просперитет имале во Египет, во туѓа земја, од 70 души, видите колку станале. Читаме понатаму во првата книга Излез, И се вели Јосиф умре, изумреа сите негови браќа и целото тоа поколение. Значи сега сме таму негде 200 и кусур години подоцна и повеќе. Ама израелците беа родни, се намножеа и многу се засилија, така што ја наполнија земјата. А пазете како се тоа почнало. Со проблеми. Аврам требало да чека на 100 години <laughs> па да добие син. Сара имал 90. Па потоа Ревека, 20 години била неродна. Па имал проблеми Јаков со Рахела. Значи, <laughs> сето тоа така почнало а, тешко, меѓутоа, еве, до, как, до каков број и просперитет дошли израелците и толкму во туѓа земја, во Египет. И сега видите, и тогаш во Египет, осмиот стих, завладеа нов цар, нов фараон. Тоа е за кого што се вели, кој не го познаваше Јосиф. Не дека не чул, не верувам дека не чул, нема шанси да не чул за Јосиф, кој што ги извадил од а, таа економска криза, да кажам, со брилијантни потези, со Божја помош. Но, едноставно, не го познал Јосифа лично и заборавил на неговите дела и вистина е страшно кога еден народ ќе заборави на својата историја. Ще има една поговорка што се веле, ако народот заборави на својата историја, тој е осутен да ја, да ја повтори. И што се случува? И тој му рече на својот народ, ете Израелевите синови станаа броен народ и посилни од нас. Имаме проблем се накотија многу и може да станат посилни од нас и може да се случи да постапиме, вели, ајде мудро со нив, да им го спречиме растежот, за да не им се придружат на нашите непријатели во случај на војна, да не удрат на нас и на крајот да си отидат од земјата. Значи, може да се случи проблем. Значи, читам во излез, продолжувам од првата глава, читам, сега ги читав од осмиот стих, па Сега сме во десетиот, заврши со десетиот. Вели, ајде да постапиме мудро. Што да правиме да го спречиме нивниот растеж? И сега фаронот предлага план, план А. Кој е првиот план? И поставија врзнив надгледувачи да ги измачуваат со тешки работи, Така му изградија на фараонот градови, складишта, Питом и Рамзес. Ама колку повеќе ги измачува, тие уште повеќе се размножуваа, напредуваа и се ширеја така што египетците се плаше од израелците. Првиот план некако не оди. Мислеле дека со тешка физичка работа, со измачување, ете ке спречат, ке спречат плодноста, мислам, кај мажите да ете, да ги заокупираат со работа и да едноставно на некој начин го намалат а, нивниот број, нивниот растеж, како што се вели овде. А знаете, се кавате како живееле и кај живееле израелците во Египет, во Гесен. И со што се бавеле? Со сточарство, чувале овци претежно, а Меѓу другото, ако сега да се подсетиме малку на еден момент, во Битие 46 глава, ќе скокнеме за момент, што им вели Јосиф на своите браке, на своето семејство, значи кога доаѓаат, кога влегуваат во Египет. На 46 глава Битие, за момент, само еден момент, ќе заборев да го спомнам. Од 31 стих, вели потоа Јосиф им рече на своите браќа и на таткојот дом – ќе отидам и ќе го известам фаронот, ќе му речам браќа ми и семејството на татка ми, кои беа во Хананската земја, дојдоа при мене. Тие се луѓе пастири. Секој се занимаваа со сточарство, ги доведува со себе своите стада и се што имаа. Така кога фаронот ќе ве повика и ќе ве праша со што се занимавате, одговорете, луѓе сме, твоите слуги кои од а, твоите слуги кои од почетокот сега се занимаваме со сточарство и ние и нашите предци за да не ве населат вели во, за да ве населат во Гесен, имено, внимавајте, сите пастири им се одвртни на египетците. Египетците ги мразеле оние кои што се бават со овци, со, со овчарство. Значи. Иако те самите чувале стока, мислам, говеда и така натаму, меѓутоа, Овие биле, да, најнечисти, нај... Да, валкани. Но, тоа е како една причина, иако во времето на Јосиф работите биле све супер за Божиот народ, но сега, откако дошло новиот за заборил на Јосифа, и се појавува еден проблем. Тој вели, овие се намножија многу, може да удрат на нас, може да ни направат проблеми. Првиот план е, ајде да ги обтерите со работа. Продолжуваме, понатомно читаме Значи, планот не е оди како што треба. 13 стих и египетците се нафрлија жестоко на израелците. Им го загорчуваа животот со тешка работа, со тешки работи, со правење на кал и плитери, со разни полски работи и со разновидни напори што им ги наметнуваа немилостиво. Значи, продолжуваат суште поголем притисок. Од една од еден просперитетен, мирен живот, сега доаѓаат во ситуација кога стануваат робови всушност. Им се натовара таква тешка работа со цел ете да ги истоштат и да им го намалат растежот. Имајте, читав некои податоци тамо од тоа време кои што се откриени од геолози дека еден израелец во текот на еден ден може требало да направи до 2000 тули. Имајте. Значи, сето тоа, значи, да од кал да се најде, да се испече како ги печеле таму и сето тоа на она жешко сонце таму доле. Неверојатно тешка работа е, имале, но сето тоа тој план, првиот план не успевал. Овие понатаму се множат. Расте бројот. Може би некојаш <laughs> на работа и во животот ќе ви се појави некој нов шеф, како овде нов фараон, кој што ќе ви стои над глава, ќе ви стави надгледувачи, како што вели овде, и ќе имате тешки денови, ќе имате притисоци, ќе ви се оди да, може би, да напуштите работата, да оставите и така натаму. Јас се секам во годините кога, значи, пред веќе ја знае вистината, дел од вистината можам да кажам, и тоа тоа беа годините 94-95 некаде, значи пред моето крштевање, се сетјам токму годината, една од годините беше, мислам дека 95-та беше атентатот на Киро Глигоров. Да. И две години поред работев а, сезонски во а, фабрика таму за конзервирање на овоши и зеленчук во Свети Николе. Значи сезонски по 2-3 месеци. А, и Доека имав еден шеф кој што ми стоеше над глава, баш таква навика имаше, ќе застане, ќе ти даде работа и стои дори. И не знам, едноставно, <laughs> ја немаш онаа волја за работа. Ја ја вршев работата, ќе ја завршев и без него, меѓутоа, многу полесно ми беше кога ни ставија после една шефица која што не го правеше тоа. Значи, ќе ни ја зададеше задачата, ќе се тргнеше. Ние на раци работиме, како знаеме така, ама ќе ја завршиме работа. Така да, не е едноставно, но може би толку тешко ќе ви дојде што може ќе се решите да оставите работа, меѓутоа, знаете што, чекајте, може би Господ има и секако има план за вас, како што е имал план и за Божиот народ оваа ситуација, иако дошол нов фараон, па што е он, поголем да не е од Господа. Но, фараонот видел, не видел, дека не успеа овој план, се префрла на план Б. И сега овде се појавуваат овие две личности, кои што одиграле голема улога. Египетскиот цар им се обрна и на, евре... на еврејските бабици. Знаете што е бабица? Од кои името на едната и беше Сефора или Шифра во другиот превод, а другата Фуа, или Пуа. Па им нареди, Значи, наредба од фараонот, наредба од царот на најсилното царство тогаш светско. Што им наредува? Кога при раѓањето им помагате на еврејките, наблюдувајте, ако е детето машко, убијте го. Ако е женско, нека живее. И нормално со текот на времето, ако нема машки, нема да има веќе, ништо веќе <laughs> нема да има. Ке, значи, ке се намали растежот, ке, ке успее планот, како што планирал фараонот. Но дали ќе му успее планот? Пазите, ова, овде станува збор за еден вид, а, а, иако не е слично, меѓутоа, ја би рекол, не, не, дека не е слично, туку е исто. Пазите, ке имате еден а, друг модерен начин на намалување на растежот на светската популација, а тоа е абортусот. Ова не е абортус, ова е откако се рагеле па требало да ги убиваат, меѓутоа што е разликата? Кога веќе е зачнат плодот и е кога се родило, има ли разлика? Според нас, христијаните, <laughs> не сме и не треба да има разлика. Иако има луѓе кои што се подржуваше на абортусот, меѓутоа тоа е еднакво на убиство Царот како да бара овде од нив нешто слично, или Еден вид и полова дискриминација гледаме овде, нели? Ако е машко, убите го. Ако е женско, не, чувајте го. И како оди понатаму сето ова? Дали го послушале бабиците, значи царот, фараонот на најголемото царство тогашно? Седумнаести стих, но бабиците се боја од Бога она што денеска кога спомнав и во пуката. Ако се боите од Бога, нема да ви биде тогаш страф од никаква светска сила. Од ниден цар. Ако не се боите од Бога, тоа ќе се плашите од се друго. Бабиците се бојаја од Бога и не правеа како што им нареди египетскиот цар, туку ги остава во живот машките деца. И е сега пропаја и планот Б заради тоа што овие две жени застанале цврсто на Божја страна, без тоа да гледаат какви се последици може да има по нивниот живот. Што вели таму дела 5.29? Петар, Павле, кој беше Петар? На што беше? Ние попрво ќе го слушаме Бога, отколку луѓето. Тоа треба да биде наше мото. Значи, можеме да се најдеме во ситуација а сигурно ќе се најдеме во последно време кога ќе треба да правиме законски под закон, под присила да правиме нешто што е спротивно на Божјата волја. Вчера читавме за неделните закони во книгата Последните настани. И не мора неделниот закон, неделниот закон може би ќе биде клучен, клучна проба за нас, меѓутоа и ќе имаме сигурно и други проби во нашиот живот и може би имаме на лично ниво. да постапиме, да направиме прекрушек на Божиот закон, за да послушаме, ете, некој си земски закон. Што попрво би направиле? Минатиот пат зборувавме за тоа што би одлучиле. Каква одлука би донеле. Ако се боиме од Бога, тоа не треба да се плашиме од никакви шефови на работа или од никакви влади и власти. Овие жени обстојале. Како што вели во воспитување, оној цитат, Најголемата потреба на светот е потребата од луѓе, луѓе кои, значи мажи и жени, кои не можат ниту да се купат, ниту да се продадат, луѓе кои во длабочината на својата душа се праведни и честни, луѓе кои не се плашат да го наречат гревот со неговото вистинско име, луѓе чија што совест е верна на должноста како што магнетната игла му е верна на полот. Луѓе кои ќе стојат на страната на праведноста, на Божја страна, па дури и небото да се урне. гледаме цврстина, преданост кај овие две бабици, И понатаму вели, затоа ги пескиот цар, затоа што гледа дека нема ефекти од овој план, ги повика бабиците им рече. И сега ги прашува. Зошто работевте така и ги остававте во живот машките деца? Што се случува? Зошто не е послушана мојата заповед? И се внимајте како одговараат што е 20 стих, а не, 19, на тоа бабиците му одговорија на фараонот. Еврејките не се како египетските жени. Тие се здрави. И понатаму додаваат една мала лага, <laughs> Чи до овде тоа што го кажале е вистина. Да, еврејките биле вистина здрави, ама затоа што како што нели Божиот народ, адвентиските денеска и адвентистите треба да бидат здрави, за разлика од другиот свет. Ама, еве видовме и напуката не е баш така. Ајде, кога зборуваме за тоа, првин да, да скокнеме најнапред во излез 15.26, значи малку понапред 15.26, какво ветување дал Господ? 15.26 излез, или втора Мојсија. Потоа рече, ако го слушаш добро гласот на Господа својот Бог, вршејќи што е право во неговите очи, ако го насочува своето уво кон неговите заповеди и ги држиш неговите закони, нема да пуштам на вас никакви болести што ги пуштив на египетците. Зошто јас сум Господ твој исцелител. Многу било ветување, силно ветување. И еве, на вистина еврејките биле здрави, но што додаваат сеја овде бабиците? Еврејките вика, не се како египетските жени, тие се здрави. Тие веќе роделе пред да дојде бабицата кај нив. <laughs> како експресно некој раѓање. Се секјав на почината е веќе мајката на Брделчо од Горобинци, таа викаше На времето, вика, абе, на, на нива, вика, на нива, тамо, вика, сам га родила, вика. На нива, уз работа, еј, значи, а денес денеска доаѓаме во ситуација кога наистина не бабици, не лекари, не царски резови, како, какво време, значи, дошло. Е, Маре, најдобро, <laughs> може да кажеме. Да, кои услови се денеска, значи, Како време дошло. Но тие велат, значи, евреките не се како египетските жени, тие се здрави, тие веќе родиле пред да дојде бабицата кај ниф. Ева, баш не е било вистина. Излажале, а? И сега, па пазете се, ако се сочите вие со тоа, дали да ја прекршите шестата заповед или деветата, станува збор сега за сочување, сочувување на живот. Ова се ситуации кога, што мисте дали Господ би подржал лара? Е, живееме последно време и ви доаѓаат на врата, агенти или не знам што, вие сте бележани, вас ве дома и се бараат од вас да проговорите, да ги издадете своите браќа и сестри, да речеме, кои што може би не ете пребегнале некаде, не знам кај отишле. Ќе ги издадете? Значи, јас, да, ти сепак излажале, значи, тоа е лага, меѓутоа, да, <clears throat> тие се бореле да го сочуваат животот на тие мали невини деца. Па и вие ако се најде во таква ситуација, зарем ќе ги истужикате. Мислам, далеко од тоа. Може да се случи, вика таму проштото, дека баш на, нашите најблиски ќе не издаваат, меѓуто збориме за тоа ако останеме верни до крај, сме на Божја страна, и како се... Јас, јас сум се прашувал порано од таква ситуација, ја најдобро било ќе молчам, едноставно ќе молчам. Шо сакам да го прават, ќе молчам. ќе <laughs> ти откорне некој ногти или како, како што ти онака многу описно го опишуваше на, на мимица една, еден петок. <laughs> Се секаш, а? Видете, ако тие не постапеле вака, дали Мојсеј воопшто ќе дошол на свет, па да не зборуваме за самиот Исус. Храброста нивна ја сочувала лозата од која што после ќе дојде Исус, Еве каква е реакцијата Божија на ова. Бог го прими тоа за добро на бабиците. Сега не дека Господ тука од добро, лага, <clears throat> туку нивната послушност, нивната храброст е од добро. Послушност кон Бога. Значи, не го послушале царот да извршат геноцид. Пазите, ова, ова ќе, ќе било вистински геноцид. Сетете се на Аман, во книгата на Естира. И тој исто спремал геноцид над еврејскиот народ. Ирод, Слично нешто во Христово време. Или и подосно малку во, во времето на овој фараон, затоа, што, затоа тој, кој ќе види дека нема да му успее овој Б план, ќе премине кон план С. Да ги убиваат новородените деца, да ги фрлаат во Нил на крокодилите. Но овде треба да се забележи оваа нивна храброст, значи во време кога вие имате државен закон, закон од царот, вие ќе го прекршите законот на царот, само за да не го прекршите Божиот закон. Ја верувам дека ние живееме во последно време и дека ние ќе се соочиме со вакви ситуации. Може би и денеска, реков, со некои по-слаби такви искушенија се соочуваме, но иде време кога, навистина, ќе мораме да несеме одлука. Тоа, ако денеска сме му А верни на царот на царевите, тоа ќе бидеме и утре. Нема да не интересира никаков друг цар, ако на прво место ние царот на царевите. Значи, Бог го прими тоа за добро на бабиците, народот се множеше и многу порасна. Значи, уште повеќе народот се множи. Никако фараонот да најде чаре за израелскиот народ, кој што се множи. А бидејќи бабиците вели се боја од Бога, тој им подари потомство. Значи, овие две жени немале своје потомство. Тогаш еве ги благословил Господ и со своје потомство. И наградил. И планот С. Тогаш фаронот му нареди на целиот свој народ, фрлете го во реката секоје машко дете што ќе им се роди на евреите. Само женските деца оставете ги во живот. Знаем понатаму како оди приказнате, како Мојси бил сочуван <laughs> и тоа од фароновата керка. Интересни се Божите начини да не избави, но тоа за некоја друга прилика може би за денеска пуката беше таа, да се поучиме од шифра или сепора и фуа или пуа, од овие две жени кои што навистина биле храбри во одлучувачки моменти за израелскиот народ и него послушале царот, затоа што му биле верни на царот на царевите. Нека биде тоа така и во нашиот живот. Амин.